nkingira rukingire niwubahiriza ubuto bwanjye uzo buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu babyeyi dukingire nkingira nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana amahoro kuri mwebwe bw’imwese mubandanya mukurikira radiyo isanganiro kaze mu kiganiro nkingira mwamwe mwumviriza ku munsi nk'uyu nk'aya mango mutsimbe tugiye kubaganirira kuki uno munsi nkengera cuno munsi tuganira ku bijyanye n'uburenganzira bwo kwiga ku bana b'abatwa duhagarara cyane cyane ku batwa bo muri zone buterere mu gisagara cya bujumbura hafi y'ibibanza basesamwo imicafu yo mu gisagara aho bita mu kimbote mbega abo batwa baba bashyira abana babo ku ishuri baragumayo cyangwa baca bihebera nimba baheba imvo nyamukuru yoba ari iyihe abo bana n'ababyeyi basaba iki mu mpuza batwaye ni poroba babona ko umuti w’ico kibazo woba uwuhe ku ruhara rwande ibyo ni bimwe mu bibazo tugiye guca nino muri kino kiganiro nkingira cuno munsi kuri mikoro ni jewe jehome hakizimana sangwa ikaze wubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu mu gutangura kino kiganiro twumviriza bamwe mu bana bo mu bwoko bw'abatwa twasanze mu buterere ahari ikibanza gitabwamo imicafu iva mu gisagara cya bujumbura tugerageza kuganira nabo batwiganira igituma dubura gatoya usubiramo umwaka canke bimeze gute eh, eh. Hmm? Eh. uvuze imyaka ingahe cumi imyaka cumi wiga mu wa gatatu nturayobeka nitwa ndayishimiye hepi ndayishimiye ufise imyaka ingahe cumi n'ibiri uriga ufise imyaka cumi n'ibiri ntiwiga tugusanze hano aha waje kugira iki naje gutora amakara hmm, none ngaha bihora bishika ukayaronka ego uyaronse bica bigenda gute ndayagurisha iyo mhm. uyagurishije mhm. ndonka amahera mhm. ngaca ndayahamama hanyuma eh, none ku myaka cumi n'ibiri warigeze uca mu ishuri eh. wagarukiye mu wa kangahe mu wa mbere none nk'ubu gusoma no kwandika hari icyo biziko ndabizi eh, ari nk'ikete bari kwandikiye wowe ibisoma none mukunda kuza ngaha ryari na ryari kira minsi ku mugoroba no mu gitondo canke igihe cyose imodoka muyibonye urarindiriye ko izindi modoka ziza kumva urengera amahirwe arahava aboneka eh. mukunda kuzarira mu masaha ayahe n'ayahe ni umwanya uwo ari wo wose cyangwa biravana uwo ari wo wose mukati w'undi saa sita tuba mhm. eh, turi ngaha ngaho rero uraje uraronse ibyuma ubironse uca ubigenza gute ndabigurisha murafise isoko murafise ahantu mubishora nyene ushika baca baguha eh, nuko kubuza ko muzi umwanya ari wo wose ubwo wewe none ababyeyi bameze nk'uko wubahanura iki tubanura ko bagumiza abana ku ishuri bakajya barakurikirana nubwo bareka bakagenda kurondera ibyo byuma bakabahimiriza ati nyaruka nyaruka ugende ku ishuri wacerewe tukamusanga ah. iyo yagiye kubitora ati nyaruka nyaruka uracerewe ku ishuri ugende ku ishuri mm. natwe mwari kudufasha agatahe nyine tukaronka agatahe turuza turabasumira bave muri iriya rara mhm. nta gatahe dufise Mm. ariko bamwe mu babyeyi hariho bavuga ngo ntitwopfa muri ino yarara kuko riradufashije nibyo rindiriye abana mwebwe muvuga muti muronse agatahe mworivamwo aha kurivamo borivamo nk'uwafata akabarondera agatahe ntibasubira kugaruka ngaha birashobora kuba uri n'umukenyezi ngaho ugasanga umugabo yagutanya utwana dutatu tune dutanu tukakunanira kwigisha bikanka ingene uriho inzu bikanka n'ingene ugura ibikoresho byabo ugaca ubona umenga kamwe kagiye gusaranda kakaronka ubuzima uwo munsi kakaronka irobo y'ifu kararira ugaca umenga nibwo buzima ugaca usanga wamenyerereye ugaca usanga yahebeyemo ku ishuri kubera ubwo buzima twibereyemo nk'abaciriyemo mugabo muri kano gace bari barabubakiye amazu bari barabubakiye amazu ariko si bose niwubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu nkingira ubu badufatiye hagati ndabibutse ko turi mu kiganiro nkingira kuri radiyo isanganiro tukaba turi ko tuganira ku bijyanye n'uburenganzira bwo kwiga ku bana b'abatwa dushimikira cyane cyane ku batwa bo muri zone buterere mu gisagara cya bujumbura hafite ibibanza biseswamwo imicafu yo mu gisagara aho bita mu kimbote akanakurikiranira hafi ibijyanye n'agateka k'abatwa mu burundi muri Afrika eka mbere no mu bice bimwe bimwe byo ku isi habona ko abavyeyi ari bo bobwirizwa gukurikiranira hafi abana babo bwa mbere hanyuma ababafasha bakaza mu nyuma kubwiwe ngo bari bakwiye kumenya ko segonda turi turavugana nta mwana n'umwe arahava yiga eh, amashuri ya kaminuza mu gihe mu ntara zitandukanye ruguru abatwa baho bumviye akamuturage turabatera ko kuja ku mashure benshi bamaze kurangiza amashure bakaba batanguye kwifasha no gufasha imiryango yabo mbere bakaba bamwe bamwe bamaze no kuja mu nzego zifata ingingo mu gihugu c'u Burundi dusubiye inyuma rero tuca tubona kumengo aha mu gisagara uretse ku batwa gusa ho kuvyarira ntiho kurerera kuko usanga ubwami na mbere ho nk'ayo matongo abatwa bari bahawe ku buterere n'amapariseri bakubaka ni bake bakiri muri ayo mazu benshi bagiye barahendwa n'ayo mafaranga atari make bagura amazu ikaba riri korakorerwa imigambi idasa n'iyo ryatangiwe mbega intwaro yofata iki cy'ingingo eh, kugira ngo abo batwa mbere hoho aho hantu bari bari habandanye hakingiwe n'amategeko ya leta abatware benshi bari mu buterere usanga hari abaje bava ruguru ku gihe cy'intambara bahunze intambara mbere ugasanga bavuyeyo banagurije amatongo yabo ayo nayo ngaha bagaca bagurisha bagaca babura iyo bava n'iyo baja bateza kurondera rero ah, icyo bafungura niho baca bikora kuri ayo mayarara bataho kugira ngo bamwe bamwe bafungurire imiryango yabo ariko ibyo tumaze kumva duciye mu baturuserukira bajya mu buterere mhm. abakiri bato benshi ubu ntibakicayo usanga ari bajya abantu bakuze eh, bakunda kujyayo kugira ngo eh, barondere utwo dukara barondere bijya bintu by'ibifungurwa by'ibisigarira urumva ibyo naho ubu bifungura nibyo nubwo ko aba ari ibintu byamaze kononekara bitegetswe kugira ingaruka mbi ku magara yabo iryo rero yarara na mbere coco kubera ko iryo yarara ritotwagwa ahantu hakure mbere kenshi na kenshi bigasabwa ko inzego zibijejwe ko ayo mayarara ashobora gukoreshwa agahingurwa akavamwo ibindi bintu nk'amakara canke n'abana b'abatutsi abana b'abanyamahanga b'abazungu bose bari ku ishuri inzara irabafata ukumva ko bwa mbere uruhara runini n'urwande umubyeyi w'uwo mwana agiye ku ishuri kumukurikirana ukamuronsa bikeyi bishoboka kuko no ngaha mu gisagara hari iyindi miryango ikenye twosigura rero dusaba abatwa muri murabumva ko ari bo mushinge w'iterambere ryabo ko bose imfashanyo cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire